Ek gee van die Heere sy altaar. Ons voorhouders het dit nie vir brandoffers of dierenoffers gebouw nie, maar as een gedenkteken tussen ons en julle. Dis vlat nie in ons gedachte om teen die Heere in opstand te komen of die rug op om te draaien dier ons eie altaar te bouwen vir brandoffers, graanoffers en ander dierenoffers nie. Daar is nie ander altaar hiervoor als net die een van die Heere ons God wat voor sy tabernakel staan nie. Toe die priester Pinaas en die leiers van die volksvergadering, die familiehoofde wat bij hom was, hoor wat die Rebeniete, Gadite en mense van Manasse te sê het, was hulle gerusgestel. Pinaas, die sien van die priester Eleazar, het vir die mense van Reuben, Gad en Manasse gesê, ons weet vandaag dat die Heere tussen ons is. Jelle was niet ontrouw aan die Heere soos ons gedink het nie. Jylle het die Israelite uit die hand van die Heere gereed. Pinaas, die sien van die priester Eleazar, en die tien leiers het toe teruggekom van die mensen van Ruben en Gad en Gilead. Hulle is terug naar die andere Israëlieten in Canaan om aan hulle verslag te doen. Die andere Israëlieten was tevreden. Hulle het God geloof, daar was niet langer sprake daarvan om oorlog te gaan maken in die gebied van die Rubenite en Gadite te verwoes nie. Die mensen van Ruben en Gad het die gedenkaltaar, getuienis, genoemd. Hulle het gesê, dit is die getuienis tussen hulle en ons dat die Heere ook ons God is.